Sukta kah capítulo. Samana punchaupi ispigakunata Jesús mi samana punchaupi tarpusqa chakrapa ukunta richkarqa. Hinaptinmi disipulunkunañataq ispigakunata rachuspanku makinkupi qaquykuspa mikurqaku. Farisiukunañataqmi kunaja samana punchaupi Leipa rurachkan kichik, Nispa. chaime Jesús ñatak nerja. Manachum lirqankichik, Porigmasin kunapiwan Yarjaimanta kaspa David pa imam y Davidmi Diospa kunata yaykuykuspan, kamuspan tantankunata urquykamuspan mikururqa. porigmasin kunamampas. Chaikunaha karja karqa mi mikunanmi. Dios manta, amo y munaychakunim samana punchaupipas. Makin mana Jesús runata manta. sanuyachisqanmanta. pipa samana punchaupim huñunakunanku wasiman yaykuspa, Jesus Jesús Chaypim kachkarja alig makin mana manakuyuchi runa. Diospaleynin yachachiqkunan fariseukunapiwan watihachkarjaku, samana punchaupi Jesús Jesus chiptinga chayman sumllalla akusanankupa. Chayna piensas hankuta Jesús nerja nerja. makiyuq runata nerja... Hatarispaiki llapampa pimpi sayay, nispa. Llapampa sayay mi chaypi kunata Jesús nerja... Tapus hayki chikia. Imatataq permitiwan tiwanchik samana roranan rurananchikpaq, runapa allinninpaq tachu Icha manalin nin y tacho, runa y tacho, icha y tacho, nispa. Chaymi runa kunata jawarispan unhukta kamachirja. Makikita haywari, nispa. Haywarikuptillanmi makin sanuyarurja. Jawaqninkunañataqmi rabiaspanko Jesuspa y imatapas rimana rimanakurjako. Jesús pa chunka apostol nincunamanta. Chay kunapim taitanta pa' Jesús rerja orjoman. Chaypim tukuya tuta mañakorja. Achik yaramuptin kunata jatejninkunata pa' paikunamanta chunka iskainiyuqta aklarja. Paikunatam suticharja apostoluan. Paikunam karja. Pedroan sutichasja Simón. Pedropa waugen Andrés. Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfio Pachorín Jacobo, Cananista partido manta Simón, Jacobo Pauaugen Judas, en aspa Judas Iscariote. Kai Judasme Jesús ta traicionarja. una runakunata Jesús y echachishan manta. Discipulun kunawan Jesús pan panmi, pampapis corja. Chaipim achka na runakunapiwan huñunakururjaku judia laumanta. Jerusalén yachtamanta, inaspa tiru yachtamantawan sidun yachtamanta. Chay iskay llaqtakunaqa kachkan, lamarjuchapa patampim. jesus Jesuspa uyarinan uyarinankupahmi, Inaspa unquyninkumanta kupahmi. Dimunyukunapa ñakarichisqan runakunapas, sanoyar sanuyarhakum. Ateininwan unquqkunata sanuyachiptinmi, llapa runakunañataq llachpaykuypi karhaku. Kusisqa kaqkunamantawan ñakasqa kaqkunamanta. Disipulunkunata hawarispanmi Jesús nerja. Mayna kusisqa muwakchakunaqa kankichik. Hamkunapamiki Diospa munaychakusqanja. Mayna kusisqam kankichik kunang yarhaymanta kaqkunaqa qamkunaqa saksachisqam kankichik. Mayna kusisqam kankichik kunan waqaqkunaqa. Chaymantañam asirikunkichik. Mayna kusisqam kankichik Diosmanta hamuq runarayku chiqnisuptikichikqa. Qamkunamanta rakikuptinkuqa, hinaspa trata suspaykichik ñakasuptikichikqa. Chaynata rura rurasuptikichikqa kusikunkichikma. Kusikuymantayapa waykachaychik. Hatun premio tam chaskin kichi kanakpachapi. Ñakari sisogni kichikunapa awolunkunapas, chaynatam rurarja Diosmanta kunata. Yao apokuna. Hamkunaha imaynaraj kan kichik. Hamkunaha apukayni kichikuanmi kusikurun kichikña. Yao kunan saksasja kuna. Hamkunaha imaynaraj kan kichik. Yarjaymantam hamkunapas kan kichik hamkuna Yaukunan asikuhkuna, qamkunaqa imaynaraq kankichik, llakikuymanta muwaqankichik. Llapallan runakuna qamkunamanta allinllata rimaptinqa imaynaraq e kankichik. Chayna alabasuqnikichikpa bulunkunapas, chayna allinllatañam rimaqku Diosmanta willakuq tukuqkunamanta. Ama pa bengakunapaq Jesuspa yachachisqanmanta. Qamkunatam nikichik, ENEMIGO Enemigoykichikunata kuyaspaya allintataq DIOS PA Ñakasoqnikichik NINTAYA Diospa bendicionnintayama tahya insulta ya insultasoqnikichik runakunapaqpas. Sichupipas huknin uyaykipi lahyarusuptikiqa, Hawachi ya huklauning uyaikitapas. Pipas punchuykita hichurusuptikiqa, amaya harkakuychu kamisaykitapas apananta. manyakog ni kimangha huy kuya, imay kitapas apakupting ha amanyaya manyaychu. Runa masikichik hamkunapag alinkahkuna rurananta munaspaha, ha? hamkunapas paikunapagya alinkahkunata ruraychi. Ima graciatag kuya sog ni kichikunalya kuya inikichik ha, uchasapakunapas chaitaha rurangmi. Ima graciatag favorese sog ni kichikunalyata kuya inikichik ha, uchasapakunapas chaitaha rurangmi. Ima graciataq imapas husunaykichikraykulla, quynikichikqa, huchasapakunapas chaytaqa ruranmi. Inimiguykichikunata kuyaspaya, paykunapaq allinta ruraychik. Huychikpas amatajya imapas chaskirunallaykiraykuchu. Nisqayman hina ruraspaykichikqa, anaqpachapi kaq Diospa churinmi kankichik. Paymantam hatun premiota chaskinkichik. Payqa kuyapayanmi mana riqsikuqninkunatapas chaynata huchasapakунatapas. Dios taitanchi kinaya, kuyapayakoh kaichi. Pitapas ama kaminamanta. Amayaru runamasikichiktaha kameichikchu, chaynapi Dios mana juzgasunaykichikpaq. Amaya pitapas kulpaichikchu, chaynapi Dios mana kulpasunaykichikpaq. Runamasikichiktaha pampachaychikya, Dios pas pampachasunaykichikpaq. Hoychikiaro namasikichikman chaynapi Dios josunaykichikpaq. Huptikichikqa, chanin tupupim ñiti ñitirispa, hinaspa taspi tasperispa llimparichkaqta kutichiposunkichik. Runakunawan imapas kichikman hinam, Diospas hamkunawan ruranja. Chaynata niruspanmi kayrikchanachiyta nirja. Ñawsa runaja yajachum, ñawsa masinta pusanman, Manachum iskayninku uchkuman urmaykunqaku? Manan pipas yachachikninmanta aswan allin riqsisqaqa kanmanchu. Chaywanpas astawan yachaspanqa yachachiknin hinam kanqa. Wawqikipa ñawpaqninpi hupata rikuruchkaspaqa imanasqama manaqa rikunkichu ñawikipi kaspitaqa. Ñawikipi kaspi kachkaptinqa imaynataq niwaq wawqikitaqa. Wawqi, ñawikipi hupata hurqurusqayki nispa, allintukuq runa. Puntataqa ñawikipi kaspitarakyahur hukuruy. Chaynapi allinta hawaspa, runamasikipa ñawinmanta hupata hurhunaykipa. Sachataqa rurumpi riqsinamanta. Allin sachaqa manam mana allintaqa mancho. Nitaqmi mana allin sachapas allin rurutaqa rurunmanchu. Sachaqa rurumpim riqsichikun. Kichkayuq sachaqa manam igustaqa mancho. Tankar kichkapas manataqmi ubastaqa rurunmanchu. Allin runaqa, allin sunquyuq kaspanmi allinta riman. tariman. Manaling runañataqmi mana allin sunquyuq kaspan tariman. allinta riman. Runaqa riman sunqumpi limpariqmantam. Iskairikchaq simientomanta. Señor llay, señor llay, niwachkaspaykichikqa, Imanasqataq kamachisqaykunataqa mana rurankichikchu? Ñuqaman hamuspan llapallan iruna runakunataqa tupanachiyman, tajra rumita tarinankama aspispan, tajrapa hawampi wasi hatarichikmanmi. Lluqlla chayaramuspampas, chay wasitaqa manam tuñichinchu, allin rurasqa kasqanrayku. Nisqayta uyarichkaspan mana ruraqñataqmi rikchakun, mana simientasqa allpapa huasin wasin atarichiqman. chaylawasita chaylla wasita por por